dana, jel da? Ima neka čudna pitanja koja e, sebi ne dozvoljavam da odgovorim, jel da? Jer nisam kompetentan da na njih odgovaram i nisam pozvan znači, da o tim pitanjima raspravljam. Znači, ja ovdje u, govorim to u svoje lično ime, jel da? Mislim, međutim, međutim, da ne ostanemo dužni, bi idni lehi da ne ostanemo dužni onima koji su postavili ta pitanja, jel da možda ću se onako malo upustiti e, da ću neko svoje mišljenje, jer nemaju veze sa, znači neka pitanja koja su postavljena, nemaju veze sa islamom, jel da nemaju veze sa menheđom, nemaju veze sa metodologijom e, na koju se mi oslanjamo u našoj davi, jel da u davi islama, ne naša dava, ne prisvajamo islamsku davu, naprotiv, jel da kažemo to je islamska dava, inša Allahu u svakom čovjeku ima hajra, jel da i ničiji hajr ne treba biti e, omalovažavan, ničije dobro dijelo ne treba biti odbačeno ako je u suglasnosti sa Kur'anom i sunnetom poslanika, sallallahu alihi wasallam. Međutim, e, kažem, ima neka pitanja koja su e, direktno povezana sa nekim e, hajde nazovi, hajde nazovi vjersko-političkim kretanjima na bosanskoj sceni. Jel da? E, ja kažem, nisam pozvan da odgovaram o tim pitanjima, tu se spominju i imena i prezimena jel da, nekih daja i mislim da o, da o tome, jel da, to je ta pitanja se trebaju direktno njima upućivati ili možda jednom od njih, jel da, ali bi lahi tala, kad budem došao kod tog pitanja, samo ću dati svoje mišljenje o toj situaciji i ništa više. Znači, daću svoje mišljenje, mišljenje o situaciji, ništa više, a neću se upustati u raspravu e, i neću analitički prilaziti tom problemu, jer kogod hoće da se direktno, jel da, e, ili indirektno informiše o djelovanju ili nastupu e, ovog ili onog daje, jel da e, neka se javi da i direktno i neka ga upita o tom problemu jer mi nismo pozvani da na ovaj način ovako raspravljamo o tome posebno ne kada su u pitanju ljudi a vi dobro znate Allah vas nagradio ili barem onaj veći dio vas jel da koji nas ovdje već e, podosta vremena pratite znate da nije od metodologije našeg djelovanja da raspravljamo o ljudima javno, da spominjemo ljude javno po imenu i prezimenu ili da ih tu nešto javno kritikujemo i tako dalje i tako dalje osim osim Allahumma jel da kada nas nužda natjera na to a kad e, kažem kada nas nužda natjera na to jel da mislim e, kada nas neko prozove ili okrivi nas ili kleveti nas nečim što nije od našeg menheđa i nešto u tom kontekstu. Hela neće. Mi ćemo i će Allahu ta'ala doći do toga. E, ovdje prvo pitanje sa kojem počinjem jeste e, neću čitati nikove koji postavljaju pitanja, to svakako. Znači, brat ili sestra pitaju da li je Severna Koreja jeđuđ ili međuđ. Znači, u najmanju ruku Allah vas nagradio. Znači, ovo je pitanje moramo biti realni, znači moramo biti realni, znači o, pitanje ovake vrste ne vjerujem da su u dodirnoj tački sa sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao prvo u sunnetu se ne spominje e, porijeklo tog naroda u smislu e, kojoj naciji pripadaju. Znači, o jeđuđu i međuđu se ne govori da su ili one nacije. Znači, to je narod koji će se pojaviti prije sudnjega dana. Ono što znamo jeste da su e, od e, znači da su da potiču porijeklo im je od Adema alejselama. Znači i ona i oni su znači e, nekakvi ljudi jel da kojima je gospodar subhanahu wa taala dao sposobnosti da od fesada i od fitneluka učine ono što će učiniti prije sudnjega dana poznato vam je da je poslanik alihi salatu wasalam najavljivo u hadisima dolazak je jeđuđa i međuđa, a prije svega spominjamo kako je gospodar Subhanahu wa ta'ala spomenuo ovaj narod u Kur'anu ili e, tačnije budi rečeno u suretu Al-Kehef i svima vama je poznat taj slučaj jel da e, o onom narodu do kojeg je stigao znači Zulkarnein jel da alihi salatu wasalam jel da, pa su ovi potražili od njega, jel da, da između njih i tok naroda, to jest sjeđuđa i međuđa, postavi onu branu koju je on kasnije postavio, jel da? Znači, to je brana od željeza i topljenog bakra. Allah jedini zna gdje se to nalazi. Allah jedini zna koliko je, kolika je ta brana, jel da? I samo je znanje o tome kod gospodara subhanahu wa ta'ala sve do dana jel da sve do dana kada gospodar subhanahu wa odredi te se oni ponovo pojave na licu zemlje i počnu da rade ono što je gospodar subhanahu wa odredio da će već uraditi koja je mudrost pojave ovog naroda Allah jedini zna koja je mudrost toga što će oni činiti Allah jedini zna mi kao obični smrtnici znači ako se ne baziramo znači ako se ne pozivamo sada na rivajete od poslanika alihi salatu wasalam ili od ashaba ili ako se ne pozivamo na izjave e, priznate autoritativne islamske uleme možemo danas jel da možemo danas samo nagađati kažem ako se ne pozivamo znači kažem ako se ne pozivamo e, dobro dobro, jeđuđi među, objasniću vam, bare kalafik, objasniću vam. Znači, kad kažem da ako se ne pozivamo na ono što smo naslijedili od uleme islama, hoću reći ako mi sad sami sebi dajemo prostor da razmišljamo o tome, ako sebi, sami sebi dajemo prostora da razmišljamo o pojavi ovog naroda, u, znači da razmišljamo u svjetlu onoga što, čiji smo svjedoci već, znači ova tehnološka tehnološka tehnološki prosperitet čovječanstva je da način na koji e, ljudi način na koji ljudi e, mislim ono e, brzinom svjetlosti probijaju neke naučne barijere ako se tako smijem izraziti je da vidimo e, televizor, televizore svakakvih oblika vidimo telefone svakakvih e, oblika, vidimo već nekakvu tehnologiju, jel da nekakvu tehnologiju za koju čak mnogi sada na zapadu, jel da, za koji sad mnogi na zapadu, znači ironično, ali istovremeno i oholo, jel da, u želji da iskažu, jel da, svoju superiornost, tehnološku superiornost u svijetu, jel da, što na zapadu, to i na istoku, jel da, E, te njihove ekonomsko tehnološke super sile kako sebe oni nazivaju jel da vidjećemo ćemo da sada e, često, puto, često puta ironično, sarkastično i svakako bahato i oholo e, stavljaju akcent i napominju to da e, ni oni sami čak nisu izmislili to što su izmislili već e, su im to vanzemaljci e, e, donijeli, jel da? Znači, to je kulminacija ismijavanja, to je kulminacija ismijavanja, jel da, i ponižavanja, i ponižavanja e, onih nacija koje su zaostali u tehnološkom e, napretku, jel da? Ili onih nacija koji su samo bukvalni, ili onih nacija koji su samo bukvalni oni e, potrošači i konzumenti e, njihovih proizvoda primjer radi, imamo arapski svijet koji e, posjeduje milijarde, trilijarde, jel da, bilijarde, jel da. Recimo, primjera radi, samo jedan Katar, jedna mala zemlja koja je možda, šta ja znam, pa ne znam, jedno 100 km u dužini i 100 km u širini, hajde recimo, jel da, ma neka bude 200 km, eto, jel da uh, upravljaju vode glavnu riječ vode glavnu riječ na uh, svetskom uh, tržištu crnog zlata to jest nafte uh, strašno su napredovali ekonomski i tako dalje i tako dalje. Međutim nećete naći kod njih nećete naći kod njih da imaju fabriku za proizvodnju šibica. Znači najobičnije šibice a kamoli da oni proizvode telefone ili da proizvode auta ili da proizvode nekakvu e, jel da e, tehniku ili nešto iz sfere vazduhoplovstva i moreplovstva jel da to je za njih u domenu naučne fantastike i oni kao takvi samo šta oni su kao takvi samo ono e, bukvalno e, potrošači sve što im treba od te tehnologije kupuju sa zapada ili sa istoka sve što im je potrebno za eh, razvoj njihove eh, unutrašnje infrastrukture, oni to uzimaju sa zapada i sa istoka, jel da, a nemaju svojih inovacija, nemaju svojih univerziteta, imaju univerzitete koji su ispod proseka svakako i, i nemaju neka svoja sve učilišta e, eh, na kojima na kojima postoje oni genijalni umovi na kojima postoje oni genijalni umovi jel da koji će se baviti ovim tehnološkim dostignućima što će biti e, jedan e, dobar pokazatelj e, napretka jednog prosečnog e, muslimanskog društva u svijetu jel da znači nemaju oni jednog Steve'a Joba jel da znate Steve Job je onaj što je kao na, navodno izmislio onaj iPhone, smartphone i tako dalje jel da Znači, na veliku žalost, na veliku žalost, e, u tom e, svjetlu, znači u tom svjetlu e, neke naučne ironije koja gazi muslimane i to što su muslimani danas samo puki potrošači, jel da, što su samo puki potrošači i to što mi muslimani danas nemamo svoje, svoju naučnu elitu, to što mi muslimani nemamo svoju akademiju, E, nauka i e, islamskih eto umjetnosti sve to daje za pravo sve to daje e, za pravo e, nemuslimanima sa istoka ili zapada jel da e, kafirima sa istoka i zapada da e, direktno preko raznih e, formi informisanja preko raznih medija jel da a najjači mediji danas eh, su svakako znači ona kino holivudska produkcija i oni televizijski kanali na kojima možete videti sve i svašta i na kojima se može čuti sve i svašta. Pogotovo je problematično, pogotovo je problematično kada ljudi e, koji ne poznaju islamsku historiju, ljudi koji ne poznaju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a žele da budu u toku sa modernim događajima, nekako e, po inerciji događaja prihvataju informacije koje im se serviraju samo sa strane. Jel da? U tom kontekstu je i izjava nekih, jel da, izjava nekih iz arabskog svijeta da je e, moguće e, stjecište ili boravište jeđuđa i međuđa e, da e, određeno e, E, geografskom e, preciznošću i navodno aludiraju da su to da su u pitanju Kinezi. Da su u pitanju Kinezi, da je narod Kine, u stvari narod Jeđuđa i Međuđa, idu u krajnost, kažu da je onaj e, kineski zid, u stvari to je ona barijera koju je Jelda Dulkarnej postavio između Jeđuđa i Međuđa s jedne strane i ove i ovih e, nevinih e, ljudi s druge strane, što je notorna glupost i idiotizam, imajući u obzir, jel da imajući u obziru kako se e, civilizacija Kine razvijala i koliko su daleko Kinezi sa svojom civilizacijom došli, jel tako? Kada je u pitanju zapad, a pogotovo kada je i u pitanju istok, jel da, kada je u pitanju istok, gdje su također imali velikog uticaja Kinezi preko e, okeana, jel da preko okeana kada su putovali iza Japan i kada su na se masovno kada su naseljavali e, taj divlji zapad, jel da ili ono što danas nazivaju Sjedinjenim Američkim Državama. E, dakle a a znaju, ovo govorim, ovo govorim iz razloga što su neki tvrdili kako je taj kineski zid ta barijera Zulkarnajna. Mislim, to je običan idiotizam. Oni su putovali i putuju i dan danas kreću se i morem i kopnom i nebom. I mislim da je običan idiotizam da mi sada razgovaramo o tome ili da nas neko čuje kako raspravljamo o tome pa da pukne smijeha i da kaže vidi ovih E, mamlaza kasne 500 godina vidi o čemu ovi raspravljaju. Jel da? S jedne strane, s druge pak strane, e, zna se da je danas, zna se da je danas u svijetu, jel da ono in ili imidž, e, imidž e, u navodnicima civilizacije i kulturo, kulturo, kulturološkog dostignuća, to da e, koga god ove velike vojne snage izaberu za svoju žrtvu, svakako će ga satanizirati ili demonizirat će ga znači putem televizije, putem e, bioskopa, putem medija, putem radija, putem e, onih novina i tako dalje i tako dalje. Jel da? Ovog puta žrtva je, ovog puta žrtva je ta Severna Koreja, jel da? Severna Koreja koju smatraju jel da sotonskim leglom i tako dalje nazivaju e, nazivaju je svakakvim imenima itd. itd. Mislim da znači, brat ili sestra koja je već postavio pitanje o Severnoj Koreji, to jest da li je Severna Koreja jeđuđi međuđ, mislim da je samo plod mislim da je samo plod uh, onog onog napada uh, ili onog znači onog medijskog medijskog sataniziranja na svetskom nivou znači s jedne strane uh, satanizira se Severna Koreja sa njihovim jel da komunističkim e, vođstvom i onaj komunističko-socijalistički sistem koji ima tamo kod njih i onaj njihov sekularizam, onaj totalitaristički ateizam i tako dalje i tako dalje. je da, da bi neko došao na deređu da pomisli da možda ovi nisu jeđuđi međuđ. Međutim, prije nego se postavi ovako naivno pitanje, znači neka se brat ili sestra koji su postavili ovo pitanje ne uvrijede, ne dao Allah daleko od toga, ali mi tražimo od e, muslimana da budu zreli jel da, i da postavljaju sami sebi prije svega pametna pitanja, jel da, pa nakon toga da ta pametna pitanja, jel da, da nakon toga od tih pametnih pitanja proizvedu, znači proizvedu jedan zdrav način razmišljanja e, sa kojim bi ili putem kojeg bi mogli da se upustaju u dijalog sa nemuslimanima, je l' da? Ili sa onim muslimanima čije su, ili sa onim koji se pripisuju islamu, a nemaju blage veze s islamom, je l' da? Ali da svakako ta pitanja ili taj njihov način razmišljanja bude utemeljen na Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, poslanik je alejhi salatu ve selam decidno pojasnio e, o kojem se narodu govori. Znači, opisao ih je da će uraditi to, to, to i to. Znači, imamo karakteristike tog naroda, znači karakteristike koje uopšte nisu u suglasnosti sa onim fizičkim e, i moralnim karakteristikama e, ljudi e, sa kojima mi živimo. Ili i mi smo dio te ljudske zajednice na ovoj planeti Zemlji. Jel da? Nije moguće da neko od nas sad stane ispred Taberijskog mora, jel da, koje se spominje u hadisu poslanika alihi salatu wasalam, jel da? Sad Taberijsko more, Allah zna, e, znači većina učenjaka misli da je to Taberijsko more, jel da? Jer će se sa tih strana spustiti i tako dalje, ali Allah najbolje zna, poslanik alihi salam to opisuje kao more ili jezero, ako bi mi to mogli tako prevesti. Ne spominje se e, u hadisu e, termin Taberijsko, Taberijsko, Međutim, to neki učenjaci govore, zato sam to tako citirao, pa da neko od e, jeđuđa i međuđa stane jel da, i da u jednom dahu popije svu tu vodu. Mislim, to je scenario koje je nama, ljudima, danas nemoguće. Zašto? Zato što mi ne posjedujemo te e, fizičke karakteristike koje će posjedovati, koje posjeduje jeđuđ i međuđ. Zato Allah vas nagradio, jel da ili taj fesad koji će oni raditi pa nigde ništa živo neće ostaviti a da ga neće e, pojesti ili izmasakrirati i tako dalje i tako dalje e, jel da da neće moći niko sa njima e, uhvatiti se u koštac e, osim jel da osim lično kada e, gospodar subhanahu wa ta'ala E, onoj vojsci muslimana pošalje Isa alihi selam i tako dalje i tako dalje koji će ubiti Deđala pa će gospodar subhanahu wa ta'ala dati da taj narod Jeđuđa i Međuđa nestane ali dilema će se pojaviti da od prevelikog smrada koji će dolaziti iz njihovih tijela neće se jednostavno moći počistiti zemlja pa će gospodar subhanahu wa ta'ala narediti pojavit će se ptice koje će, pohvata, e, koje će te ljude odvesti na sasvim neku stranu nepoznatu, pa će gospodar dati jednu kišu koja će sprati e, svu sav nered, smutnju i njihov smrad koji su ostavili za sebe na zemlji. Znači to nam sve govori šta? To nam govori da su da je to neka vrsta ljudi, znači naglašavam da su jeđuđ i međuđ od porijeklom, e, od čovjekovog porijekla. Znači oni su porijeklom ljudi, znači nisu nekakvi tamo Marsovci i tako dalje i tako dalje, jel da? E, poslanik Jali Sratu Osram kaže da oni svakog dana kopaju, kopaju, kopaju, ne bili probili onu branu koju je Zulkarnein postavio između njih i običnog svijeta. I uvijek kada padne mrak, iskopaće, uspjeće iskopati jednu rupicu koliko jedan mali kružić e, kada spojiš e, palac sa kaži prstom i svake večeri će govoriti, kako je to poslanik Ali nam rekao, svake večeri će govoriti, sutra ćemo doći, nastavit ćemo i sredit ćemo stvari, jel tako? Ali neće reći inša Allah. Sve do dana kada će gospodar Subhanu wa ta'ala odrediti, jel da, tamo prije kijameta, Allah zna na koliko, jel da, da se jedan od njih seti, znači to će biti e, Božja inspiracija, Allaho, Allah će inspirirati tog e, pripadnika Jeđuđe i Međuđe da kaže, kada svi ovi budu rekli sutra ćemo se vratiti, jedan će se potrefiti i reći će inša Allah. Jel da? I kada se sutradan budu vratili, kao što se svakog dana vraćaju i uvek nađu rupu zatvorenu i kao da nisu ništa kopali, međutim kada ovaj bude rekao inša Allah, kako kaže poslanik Ali Sratu Salam, znači, doći će sutradan i vidjet će da je rupa još uvijek iskopana i vidjet će rupicu da je još uvijek onakva kakve su je ostavili prošle noći i tada će navaliti i gospodar će Subhanahu wa ta'ala e, odobriti njihov izlazak. Znači to su, e, to je narod koji se ne vidi, to je narod koji e, negdje postoji, mi vjernici smo duboko ubeđeni u postojanje tog naroda, jel da, o tom narodu govori gospodar Subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem govori o tom narodu, jel da? Tako da, pitanja da li je Severna Koreja ili bilo koja država ili bilo koji narod koji možemo vidjeti i tako dalje i tako dalje, da li su oni pripadnici Jeđuđa i Međuđa, znači tako je pitanje Allah vas nagradio potpuno besmisleno i mislim, mislim inša Allahu Teala da ukoliko se navratite na knjigu uh, šejha Muhammeda al-Arifija, jel da preznaci sudnjeg dana, to je ona knjiga ispunjena ilustracijama i slikama i ukoliko se navratite na poglavlje o Jeđuđu i Međuđu, sve će vam, sve će vam biti jasno, inša Allahu Teala, i neće postojati e, više, e, neće biti potrebe za ovakvim pitanjima, inša Allahu Teala. Ne osuđujem pitanje, da se razumijemo, ne osuđujem znači, onoga koji je postavio pitanje, daleko od toga, daleko od toga, niti, a još manje želimo da uvrijedimo, međutim kažemo da je osnova, dragi i poštovani moji, kada se nešto pita, da pitanje bude rezultat vašeg istraživanja neke mesele. Znači, istraživali ste, čitali ste, vidjeli ste, čuli ste, međutim ne možete nikako doći do zaključka, ne može vam se ta stvar pojasniti, e onda pitaj. Jel da? Jer drugo je da se e, postavljaju pitanja u vezi akide kao što je ovo, jer ovo je čisto akaidsko pitanje, jel da? O jeđuđu i međuđu. A drugo je kada čovjek ne zna nešto oko abdesta ili oko zekata ili oko e, propisa džihada ili oko e, propisa posta ili hađa. Allah vas nagradio svakim hajrom. Nemojte mi zamjerati, znate već, već ste naučili da ja možda po neki put i malo duže odgovaram na pitanje, ali to je samo iz razloga što smatram da se to treba dobro pojasniti inša Allahu ta'ala ili barem onako kako ga ja, vaš brat Husein e, ono vidim, je tako? A samo je gospodar Subhanahu ta'ala savršen, mi smo obični smrtnici i sebi ne pripisujemo niti zagovaramo neko znanje. Taj, e, ovdje ima jedno pitanje, E, koje je postavljeno na bosanskom, ali ima mi prizvuk makedonskog. Znači, ovi koji postavljaju ova pitanja, a ovdje su e, sa mojeg područja ovdje, mogu me slobodno, inša Allahu Teala, Allah vas nagradi u hajru, mogu me slobodno kontaktirati, mogu me slobodno kontaktirati i ja ću im, inša Allahu Teala, odgovoriti na ova pitanja, direktno, znači oči u oči. Jer mislim da mi ovo pitanje, ovo mi je pitanje postavljeno prije desetak dana ovdje na jednom predavanju kojeg sam imao ovdje kod mene u Skoplju, je li tako? E, I ja sam to pitanje objasnio ljudima i kada sam im objasnio to pitanje, nikada mi se više nisu pojavili na dersu, wala hawla wala kuvvete illa billah, iako je to bio prvi put znači prije desetak dana, znači prvi put su mi došli na ders i kada sam odgovorio, nikada se više nisu vratili. Znači, e, vidim da nešto slično, ne kažem da je to isto pitanje, ne kažem da je to isti čovjek postavio, ali mnogo me, mnogo podsjeća ovo pitanje na ono pitanje koje mi je postavljeno i slobodno Allah vas nagradio. Znači, opovi imaju e, moj broj telefona, možete slobodno da uzete kod opova moj broj telefona inša Allahu ta'ala. Znači ovi koji postavljaju pitanje o ovim izborima e, i da li je validno klanjati namazi za čovjeka koji poziva u lokalne izbore i tako dalje i tako dalje. Slobodno me dakle kontaktirajte, odgovorit ću vam inša Allahu ta'ala bez ikakvog problema bi inilahi ta'ala jer e, ovdje ima jedno, dva, tri pitanja koja su skoro identična, a samo se ponavljaju, jel da? Tako da, barak alafikum, javite mi se slobodno i ja ću na ovo odgovoriti, inša Allahu Ovdje ne odgovaram e, zato što mislim ovo su pitanja koje smo već milion puta ovdje radili sa vama, jel da? Mislim, kod, evo, reda radi da, da vas ne uvrijedim ili da neko ne kaže da nešto prikrivamo kaže kod nas ima jedan hođa koji javno poziva ljude na glasanje na lokalni izborima. Taj hođa bio je na lista za savetnicima, ali su ga odbili. Da li namo za obavljanje ni za njega je validan, molimo vas na odgovor kako bi nemali šube da vas Allah nagradi. Zato kažem, mislim da je to pitanje postavio neko ovdje s mojih prostora ovdje sam ljudima odgovarao već na to pitanje, inša Allahu Teala. Imate kod brata Hadžije, 42, moj broj telefona. Vi koji ste postavili ovo pitanje, slobodno mi se javite. Možemo popričati ako Allah da bi ni lehi Teala. Taj, e, ima ovdje pitanje, to je ono što sam vam na početku govorio. Kaže, molio bi uvaženog šejha, dobro, znači može i samo brata, nije nikakav problem, da mi objasni jednu stvar i to večeras. U sobi islam put pravde i istine. E, zašto je e, daja taj taj, jel da on tu spominje ime, nema potrebe da spominjemo ime, Ili hajde reći ćemo, eto. Zašto je Bilal Bosnić išao na televiziju face to face sa Senadom razgovarao komu je dao za to pravo, ne samo to, još nas zastupa ehli sunnet vel džemat, ko fol sahabe, to je Kur'an i sunnet, kada sahabi nikad nisu razgovarali sa takvim osobama, jer spominje da ima još auto, kada sahabi nisu imali auto, koga on tamo pravi budalom, da li sebe ili umet, molim vas da mi odgovorite, halalite, selam aleikum. Aleikum selam i ja mislim da je ovo pitanje kulminacija idiotizma, provokacije i budalaštine ovog čovjeka koji ovo pitanje na ovaj način postavio. Znači, kao prvo, e, nama dragi i poštovani Daija i šejh e, Bilal Bosnić, odlično, odlično, šejh e, jest tu, Baraka Lafik, čuješ nas, inšalim. Šeheh Ebu Same, čuješ nas inšala, jel? E, odlično, odlično. E, hajde da ja ovo odgovorim, bare kalafik, pa vidi, ako ti je brat prosledio pitanja, ti preuzmi ono drugo. Ja sam govorio jeđuđu i međuđu, e, znači, posle je bilo jedno pitanje, hajde, slušaj, pa ću ti ja reći gde sam stao. Znači, e, nama drag i voljeni brat Dajja i šejh, Bilal Bosnić e, je čovjek koji za sebe ima e, skoro 20-godišnju historiju daje. Znači ovom našem bratu znamo samo dobro i samo dobro. Znači šejh Bilal Bosnić je već dokazan na polju dav, dokazan je na polju islamskog misionarstva, jel da? I ja ne želim da komentarišem uh, E, njegov nastup e, u emisiji Face to Face. Znači čovjek koji je ovo pitanje postavio e, se treba direktno obratiti šejhu Bilalu i neka njega upita ovo što je ovdje upitao. Znači ja sam ovo pitanje pročitao zato što sam samo htio da ljudima pojasnim da na veliku žalost, da na veliku žalost ima provokatora koji su drski znači prema dajama, koji omalovažavaju daje i koji možda jedva čekaju i koji možda jedva čekaju da kod nekog od daja jel da, da kod nekog od daja vide neku e, mahanu ili neki nedostatak pa da šta pa da se sruše na njega i da na njega povrate e, da na njega povrate ono što su jeli u proteklih 20 godina jel tako s jedne strane s druge strane e, mi ovdje ili ja, ne govorim samo o šehu Bilalu Bosniću, vi dobro znate da mi, e, inša Allahu pokušavamo da se pridržavamo sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam što je moguće više. Znači u ovoj sobi ne vređaju se da je bilo kojeg pravca da su. Znači izazivam sve prisutne. Neka pitaju i one koji su odsutni da li smo mi nekada u ovoj sobi e, provocirali, da li smo mi neki put u ovoj sobi e, da li smo mi neki put u ovoj sobi spominjali imena i prezimena nekih ljudi, nekih ljudi sa kojima se ne slažemo u smislu e, ovdje teuhid ovaj ovdje teuhid postavlja neko pitanje jahi e, mi govorimo o ilmu. Znači, govorimo o znanju e, i ne želimo da se bavimo ličnostima ljudi. Mi raspravljamo, mi raspravljamo o stavovima. I kogod bude prozvao imenom i prezimenom nekom, nekog od nas, mi ćemo mu ili uzvratiti ili ćemo se jednostavno inša Allahu teala suzdržati, suzdržati ako vidimo ako vidimo da ta provokacija e, nije vrijedna, nije vrijedna e, osvrtanja na istu. je l' tako? Zato kažem da ovo e, kako znači ovo pitanje koje je postavljeno u vezi šejha nismo mi ovdje u poziciji niti želimo da šejha branimo šejh je zrela ličnost šejh je iskusna ličnost šejh je čovjek od znanja i islamskog morala Eh, svaki čovjek pred Allahom subhanahu wa ta'ala odgovara zbog onoga što čini i zbog onoga što govori. Je tako? Zato neka ovaj koji je postavio ovo pitanje bude znači odvažan i hrabar i kako je ovdje e, na uvredljiv način eh, nastupio, neka se na taj isti način obrati šejhu Bilalu i neka sa njime i neka sa njim lično reši taj problem a mi ovdje bidni lahi teala nećemo dozvoliti da se bilo ko odaja da se bilo ko odaja vrijeđa na ovaj način a pitanje sam pročitao samo radi ibreta samo radi ibreta da se čuje i da se vidi e, kakvi sve bisera ima na ovoj planeti zemlji wala haule wala kuvete illa billahi al ali al azim Taib šehna barek Allah fik e, Evo. Znači ima ovdje još jedno pitanje. Znači fitna između ashaba i ehli bejta. Znači pitanje je i šta muslimani misle o jezidu. Znači mislim i ovo je pitanje eh, nekako pitanje glasi selamu alaikum, alaikum selam. Možete li mi objasniti malo više o fitni između ashaba i ehli bejta i šta muslimani misle o jezidu? Znači, niko nikada nije rekao da je imalo ili da je postojala fitna između ashaba i ehli bejta. Znači, ko tvrdi da je postojala fitna između ashaba i ehli bejta, taj je ili šiit, ili je podojen šiitskom ideologijom, ili je podojen derviško-bektešiskom bektešiskom e, ideologijom, jel da? Znači, oni koji tvrde da je postojala fitna između ashaba i ehlu bejta, ili su šiiti, ili su podojeni šiitskom e, ideologijom ili su podojeni derviško-bektešiskom e, ideologijom. E, to je prva stvar. Znači, pitanje kao pitanje do ovdje ne valja. E, I šta muslimani misle o jezidu i odjednom, znači, preskače se na pitanje o jezidu, a uvijek se nekako jezid po nekoj inerciji e, ovakvih pitanja nameće, jel da? ja mogu samo savjetovati onome koji je postavio ovo pitanje, jel da, e, živi zdrav bio, znači navrati se na knjigu El Awasimu min al Qawasim ili zaštita od nesreće od Ebu Bekra, e, od Ebu Bekra ibn al Arabija. Znači, ta je knjiga prevedena na bosanski jezik. Ta je knjiga prevedena na bosanski jezik. U toj knjizi ćeš naći detalje uh, o onome što se dešavalo između ashaba, a ne između ashaba i ehli bejta. Znači, niko u historiji nikada do sada nije rekao da je bila fitna između ashaba i ehli bejta. Znači, ovo bezobrazno i drsko pitanje može biti samo rezultat bezobrazluka i provokacije, jel da, ili rezultat totalnog neznanja čovjeka koji ne zna šta pita, i savjetujem ako ne znaš šta pitaš onda se prvo dobro raspitaj i lijepo postavi pitanje kažem navrati se na knjigu zaštita od nesreće od Ebu Bekra ibn Arabija prevedena je na bosanski jezik tamo ćeš u detalji u detalje naći e, problematiku e, problematiku koja se dešavala između ashaba između ashaba međutim ta je problematika nešto o čemu je poslanik sallallahu alihi wasallam govorio i oni koji imalo imaju znanja o komunikaciji poslanika sallallahu alihi wasallam sa ashabima, oni koji imalo poznaju prirodu ashaba radijallahu ta'ala anhum i njihov odnos prema Allahovoj poslanici i njihov odnos prema poslaniku sallallahu alihi wasallam bit će im jasno bit će im jasno zašto se to desilo na njima na taj način i kako su se oni nakon svih tih e, nevolja i teškoća koje su se postavile između njih, kako su se oni nakon toga e, postavili i kako su svoj spor međusobno riješili i kako su svoj spor međusobno riješili. Dakle, to je ta generacija o kojoj gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže da Allah je zaista zadovoljan muhađirima i ensarijama. Muha, muhađiri i ensarije su ashabi radijallahu ta'ala anhum i od edeba ilma je i od onoga što smo nastedili od naših učenjaka ahlu sunne u džema'a da se ne zadire da se ne zadire u stvar koja se desila između njih i ponovo ponavljam, nije bilo fitne između ashaba i ehlu bejta, već je bio, e, bila je nedaća između ashaba i nesporazum. I ovo šta muslimani misle o jezidu, mislim da je to već pitanje sa kojim se ne želim ja lično večeras baviti ovde bar Baraka Lafikom. na hoćeš e, ti malo preuzeti nešto od ovoga ili... Znači Ebu Idris, Barek Alafik, Husein, Ebu Idris. Znači čovjek koji vam se momentalno obraća je vaš brat Husein. Barek Alafik. Ebu Idris. Znači, a ovaj drugi kojeg zovemo Ebu Usama, on se zove Idris. Zato nas ljudi dosta puta onako, onako nas e, pomješaju, jel da? Eto, neka, neka tebe predstavljaju kao Ebu Usamu ili Idrisa, e, mene neka od večeras pa nadalje predstavljaju kao Huseina, Barek Alafik. شيخ هل وصلتك الأسئلة عندك شيء منها أنا صار لي 40 دقيقة أتكلم يا أخي Evo ja ću onda još jedno pitanje. Šejh mi daje izan ovdje da ja nastavim. Evo, alhamdulillahi, rabbil alemin, jednog lijepog pitanja, jel da? E, koji je, kako? Znači, hukam čovjeka, koji je hukam čovjeka koji namjerno proklinje svoju ženu? Znači, koji je hukum čovjeka koji namjerno proklinje svoju ženu? Ne, ne može se ponoviti broj mojeg telefona, ah i barek alafik, nego javi se kod... Uh, uh, opova javi se kod hađije, on će ti dati moj broj. Znači, neće moj broj ovdje ići na javu, iako nemam problema sa tim da plasiram moj broj, nije to nikakav problem, ali možete ga naći kod e, brata hađije 42, jel da? Znači, pitanje kaže, koji je hukum čovjeka koji namjerno proklinje ženu? Jel da? Uh, Ja sam čini mi se, ja sam čini mi se kada smo prije nekoliko mjeseci govorili o braku, čini mi se da sam govorio o ovom, ali evo inša Allahu nema štete, nema štete da se malo prisjetimo, jel da kažemo da je proklinjanje žene svakako hrđavo djelo koje nije dozvoljeno u vjeri gospodara Subhanahu ta'ala. Znači proklinjanje žene je djelo koje nije dozvoljeno u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala naprotiv ima učenjaka znači ima učenjaka recimo kao što je ako se dobro sjećam ako se dobro sjećam poput e, šejha Ibn Baza rahimehullah on čak e, tvrdi da je proklinjanje žene on čak tvrdi ako se dobro sjećam on čak tvrdi da je proklinjanje žene kebire znači jedan od velikih grijeha jel da e, i nije čudo ako je tako rekao jer sjećate se jel da hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sellem u kojem stoji da je poslanik alaihi salatu vesselam rekao si babul muslimi fusukun e, wa qitaluhu kufrun znači e, vrijeđati e, psovati omalovažavati muslimana jeste fusuk, pokvarenjaštvo. Jel da, u kitalu kufr, a ono uh, udarati ga ili uh, znači boriti se protiv njega jeste kufr, znači jeste dijelo kufra, jeste dijelo kufra, jel da, ali onaj kufr koji onaj kufr koji ne izvodi iz vjere, inša Allahu ta'ala. Znači, E, proklinjanje vjernika u drugom hadisu poslanik Ali Sram kaže el mu'minu lejse bil la'an wala bil ta'an wala bil bedi vjernik ne proklinje vjernik ne govori e, bestidne riječi e, i vjernik ne kleveti znači to su oni e, one karakteristike e, koje kod vjernika ne postoje također upravo mi na um pada hadis poslanika alihi salatu wasalam eh, eh, eh. la yakunu la'anun shufa'a wala shuhada'u yawm al-qiyamah znači oni koji su proklinjali jel da na sudnjem danu znači oni koji su proklinjali muslimane faktički jel da Allahove robove jel da oni koji su proklinjali na sudnjem danu e, neće im biti pravo da se zalažu za nekog jel da i neće im biti dati e, znači neće im biti dato pravo da se za nekog e, zalažu niti će takvi biti na deređi šehida na sudnjem danu jel da niti će takvi biti na deređi šehida ako bukvalno prevedemo jel da međutim mislim E, ja lično mislim da ovaj hadis je u kontekstu da oni koji proklinju, znači neće moći, e, neće se moći zalagati za nekog na sudnjem danu, niti će pak moći da svjedoče protiv nekoga, protiv nekoga na sudnjem danu, a Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. E, ovaj hadis je ovaj hadis je kod imama muslima pa vi koji želite nešto malo više pročitati o njemu, navratite se, ima onaj e, kitabu, kitabul bir, znači poglavlje o čestitosti, o dobročinstvu, znači ćete ovaj hadis, ako najđete negde sa komentarom, pa eto, podsjetite se i proverite e, pravo značenje ovog hadisa, jer ja vam sada govorim, e, jel da govorim, vas, govorim vam iz memorije, ili barem onoga čega se sada sjećam, baraka lafikum, baraka lafikum. E, znači, onaj koji je proklinjao svoju ženu, e, ako je učinio veliki grijeh, kako vidimo to iz hadisa poslanika Ali Isram, ili kako sam malo prije napomenuo da to Ibn Bas kaže, rahmetullahi ali, jel da, e, u svakom slučaju postoji potreba da se pokaje od takvog e, postupka zbog straha da neće na sudnjem danu moći svjedočiti, da neće na sudnjem danu moći biti zalagač u korist nekoga od njegove porodice i tako dalje, ako je od dženetlije, inša Allahu Teala, jel da, e, treba čuvati svoj jezik, da ne govori stvari koje izazivaju Allahovu sržbu, a nema sumnje da kada vjernik proklinje drugog vjernika, jel da, zbog nekog međusobnog ličnog spora, nema sumnje da je to proklinjanje dijelo koje Allahu subhanahu wa ta'ala nije drago, jel da? I kao tako gospodar ga subhanahu wa ta'ala neće prihvatiti, jel da? Naprotiv, možda će takav biti pozvana odgovornost kod gospodara subhanahu wa ta'ala ili će mu se u najmanju ruku uskratiti nešto od njegove ahiretske nagrade, kao što je ovaj hadis kojeg sam malo prije spomenuo, znači uskratit će mu se da bude e, da se zalaže e, za nekoga na sudnjem e, na sudnjem danu je tako znači između muškarca i žene treba vladati onaj korektan odnos ljubavi i poštovanja s jedne strane i s druge strane vjernik treba da zna i vjernica također da ako su oni istovremeno suprug i supruga gospodar subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَ i ja sam između vas dao e, da zavlada ljubav i samilost, jel da? Znači, oni kao uh, oni kao muž i žena trebaju se uh, poštovati, jel da? Oni kao muž i žena Samo od barakallahu fikum. E, znači oni kao muž i žena jel da, trebaju imati shvatanje jedan za drugog e, i da se e, moraju imati poštovanja jedan za drugog i kao životni saputnici jel da, i kao E, par koji izražava ljubav jedan drugom. Međutim, e, treba to poštovanje biti udvostručeno, znači to poštovanje treba biti udvostručeno zbog, e, zbog činjenice, znači zbog činjenice da su oni dvoje životni saputnici koji jedan drugog pomažu, koji jedan drugog pomažu, inša Allahu Teala, u dobročinstvu, i ibadetu prema gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Znači onaj koji te pomaže u ibadetu, onaj koji te pomaže e, inša Allahu ta'ala posjećate na ahiret, onaj koji te uči vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala, svakako, jel da svakako da imaš obavezu, svakako da imaš obavezu da se prema njemu e, još ljepše i još korektnije odnosiš i da svakako jel da, e, da se trudiš, da se svakako potrudiš da e, prema njemu e, puno više dobročinstva činiš nego li prema ikom, nego li prema ikom drugom. Ja mislim da u tom kontekstu žena treba činiti najviše dobročinstva svojem mužu, jel da, i da muž treba najviše dobročinstva, najviše dobročinstva činiti, činiti svojoj svojoj ženi a nikako sebi dozvoliti da jedan drugog da Bog sačuva proklinju خيرا شيخنا كيف حالك الآن تأخذ اللاقط إن شاء الله تعالى شيخنا هل تسمعني <laughs> A, moraš preko njega. Ajjo, jasno mi je. Jasno mi je. Aha, aha. Znači, nema neko... <clears throat> nemamo ono nekog ovdje da... Može, ahi. Hadžija može nazvati, inša Allahu Teala, nije problem. Može nazvati, znaš čiji sam ti broj dao, znači čućemo se preko te linije ako Bog da inša Allah, nije problem. Šejh, evo, evo Mafi Muškile kaže da ćete možda uključiti preko Skype-a. Eto, dok vi pokušavate, Mafi Muškile, hajde pokušaj uključi nam šeha Barak Alafik. Dok vi pokušavate, ja ću ovdje ja ću ovdje pokušati da odgovorim na još koje pitanje. <clears throat> <clears throat> taj ja, ja čitam ova pitanja Barak fikum, samo da vidim gde sam stigo zato je ova šutnja Džezakom Allaho Hajra e, pitanje glasi Assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi Zanima me šta, djevoj, šta je djevojka dužna uraditi ukoliko živi s roditeljima koji joj ne dozvoljavaju da se pokrije, to jest nosi hijab. Znači, Barak Alafik, sestro, Allah molim da te učvrsti na njegovom putu, da te Allah nagradi, inša Allahu ta'ala, za taj tvoj nijet i molim te što prije tvoje radove, znači objavljujemo svoje radove, posebno u rubrici pitanja pitanje e, na, na portalu stazom islama. Znači tri duplove stazom islama.com e, Na tom sam sajtu ja, znači ja sam odgovorio na ovo pitanje. Znači ovo pitanje koje si ti postavila, znači na identično isto pitanje znači na identično isto pitanje ćeš naći odgovor na e, našem portalu e, tri duplove stazomislama.com znači tamo sam tretirao ovo pitanje i to u detalje čak što čak mislim mislim da sam ga na dobrih dvije strane odgovarao inša Allahu e, ako me čuješ Allah te nagradio hajrom navrati se na stazomislama.com naći ćeš u detalje odgovor na ovo pitanje. Znači, tretirao sam odgovor e, u skladu sa šerijatskim argumentima, jel da, i nakon toga, i nakon toga smo e, pokušali da objasnimo činjenično stanje e, vas, sestri koje ste u ovoj ili sličnoj situaciji i dali smo savjet kako da se, kako da se, inša Allahu Teala, postavite po dotičnom pitanju barakala fik barakala fik znači da se ne upustam sada u, u dublju uh, u dublju ono diskusiju o ovome nadam se da me sestra čuje inčala nadam se da me sestra čuje rekao sam ti gde ćeš naći odgovor ukoliko ukoliko ne možeš tamo naći odgovor bidni lahi teala uh, kontaktirat ćeš nas inša Allahu teala kontaktirat ćeš nas pa ćemo ili u sljedećem ciklusu odgovoriti, a to je možda malo daleko za tebe, ili ću ja jednostavno, inša Allahu Teala, to da prosledim našim opovima, koji će ti to možda već večeras ili sutra proslediti u pisanoj formi ako si raspoložena, inša Allahu Teala. Eto tako. sam ovdje izabrao još jedno pitanje. E, pitanje glasi Moj muž ne vodi računa o meni. Znači, uvijek je namršten kada sam ja u pitanju i nije ljubazan sa mnom. Ja to više mogu trpiti. Ja to više ne mogu trpiti. Kada god mu se obratim, on je neraspoložen za razgovor i kaže da kaže da su moje riječi samo prazan govor. Mogu li ga napustiti i sama preuzeti brigu o djeci ili sam dužna da jednostavno saburam u ovoj situaciji? Znači, to je pitanje, jel da, to je pitanje ove sestre. Allah je nagradio hajrom. Znači, mislim da sam mislim da sam i, i, ovo, i, i, i na ovo pitanje odgovarao, isto na stazom islama, isto na stazom islama sam tretirao ovo pitanje, jel da? Jer e, braća su mi, jel da, po inerciji nekoj, jel da, baš meni su dodelili ova pitanja kada sam ih odgovarao. Mislim da sam odgovorio na ovo pitanje, međutim, međutim, evo ovdje da ne ostanemo sada dužni, jer je ovo malo, E, teže i komplikovanija situacija od ove malo prije od ove situacije koje smo malo prije spomenuli. E, znači problem je, problem je taj odnos između muškarca i žene. Valla i problem je posebno kada su u pitanju e, braće i sestre koji se e, pridržavaju vjere ili barem pokušavaju da se koliko toliko pridržavaju suneta poslanika alihi sratu Jel da? Znači, islam Allah vas nagradio hajrom, zapovjeda, je da, zapovjeda i muškarci, i muškarcu i ženi, da e, život na ovom svijetu e, provode e, u ljubavi, mislim zapovjeda. Kad ja kažem zapovjeda, ne može se zapovjedati ljubav nekome. Je da, ipak je to stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala određuje. Ipak je to stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala daje u srca e, muškarca ili žene ne može se nekome namjetnuti da nekoga voli. Jel da, to je apsolutna besmislica da se tako nešto tvrdi. Jel da? Ali u najmanju ruku, u najmanju ruku, e, čak i u situaciji e, nepostojanja, nepostojanja ljubavi, jel da, muškarac i žena su u jednom islamskom braku dužni, dužni da jedan sa drugim saburaju, jel da, i da jedan e, s drugim lijepo žive i da ga je jedan sa drugim da ga je lijep i korektan lijep i korektan odnos ukoliko se desi da ta ljubav ne postoji i jedno i drugo ne može ni ona sa njim niti on sa njom znači kadija će presuditi svakako svakako će kadija presuditi da je razvod takvog braka bolji i korisniji negoli e, ostanak e, koji će im od života napraviti pravi pakao. Gospodar Subhanu wa ta'ala kada govori o ljubavi i o onom e, lijepom ahlaku, jel da, e, između muškarce i žene, kaže u Aširu hunne bil ma'ruf, znači i vi lijepo živite, lijepo živite i provodite svoje vrijeme, jel da, ili svoj život e, lijepo i pravedno proživite sa njima, znači sa ženama, jel da, muškarac je faktički dužan da bude i pravedan sa svojom ženom i da se lijepo obhodi sa njom i da manifestuje e, ljubav sa svoje strane što je svakako i njena što je svakako i njena e, dužnost e, prema prema njemu jel da recimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem jel da Eh, eh, eh, kada sam rekao samo da ne zaboravim kada gospodar subhanahu wa ta'ala kaže wa ashiruhunna bil ma'ruf i vi sa njima lijepo živite, znači prema njima se lijepo obhodite. Ne smemo da zaboravimo također i na ajet gdje gospodar kaže mithlu مِثْلُ الَّذِي bil ma'ruf Znači i one su dužne da lijepo uzvrate lijepim kao što im se činilo dobro. Znači i one su dužne da dobrim uzvrate na učinjeno dobro. Ili hadis poslanika alihi salatu wasalam, el birru husnul huluk, čestitost je šta? Čestitost je lijepo obhođenje. Znači onaj lijep ahlak. Ili hadis poslanika sallallahu alihi wasalam, ekmen el mu'minine imanan ahsenuhum huluka. Znači, od vjernika e, od vjernika su najbolji oni najboljeg imana su oni koji imaju najljepše obhođenje وَحِيَارُكُمْ حِيَارُكُمْ nisaihim خُلُقَ a među vama su odabrani oni koji se najljepše obhode prema svojim suprugama oni koji se najveć, najljepše obhode prema svojim šta? prema svojim e, suprugama je tako? E, tako da sestra koja je upitala, jel da, i opisala svog muža na taj način, znači nema sumnje da je on griješan, nema sumnje, jel da, da, on, da je on nepravedan prema njoj i nema sumnje da je taj brat, jel da, a koliko sam ja mogao da shvatim, i on je islamski praktičar, jel da, i on se trudi da oživi sunnet poslanika ali sratu osram u svom životu, znači nema sumnje, znači da taj brat treba e, dobro preispitati sebe, da taj brat treba dobro preispitati svoj odnos. Jel da? Wa alaikumu selam wa rahmatullahi Selamu alaikum rahmatullah. Selamu alaikum rahmatullah. Jel me čujete? Da li me čujete, Barak Alafikum? Čujete me? Odlično. Znači, kažemo znači, da u toj situaciji, znači u toj i takvoj situaciji, e, jel da, hajren, dobro je, dobro je, zakadla hajren. Znači, imao sam to u obziru, ali barek alafik što si me podsjetio e, dobro je što si me podsjetio barek alafik e, znači kažemo da je taj brat e, svakako jel da greši jel da e, treba preispitati svoj odnos razumiješ treba preispitati svoju bogobojaznost i treba imati na um da živi sa ženom e, za koju je dao obavezu i riječ pred gospodarom subhanahu wa ta'ala e, da će sa njom oživiti islam u svojoj porodici. Je tako? Pogotovo zato što je ona njemu dala svoju čast, jel da dala mu je svoje poštenje, jel da i založila je e, svoj život e, e, da proživi sa njim, je tako? E, međutim, međutim, e, ja kada ovo govorim, nemojte zaboraviti da smo mi obični ljudi. Nemojte zaboraviti kada govorimo o ovakvim stvarima da je da je internet ipak samo jedno e, sredstvo e, nepotpune i one e, e, falične komunikacije među, između mene i vas. Između naših daje i vas, kako god želite recite. Jel da? Jer da bi mi imali tačan uviđaj jel da u tu sliku o kojoj govorimo, mi moramo da ispred sebe imamo prisutne, prisutne i jednu i drugu stranu. Jel tako? Jer može se desiti, može se desiti da ta sestra nije E, mjerodavno prenela situaciju. Može se deciti da je sestru ponela neka atmosfera, jel da, da je sestru ponela neka atmosfera, jel da, nekog karakterističnog raspoloženja koje je namjetnuto zbog situacije u kojoj se nalazi i da možda u toči, dotičnom trenutku e, da je možda nešto predstavila e, više nego li što jeste. Ja ne kažem da je li, lično ova sestra to učinila, ali je to govorim u pretpostavci. Jel da? Tako da ja kažem još od sada, a i uvek tako radimo, vama je to dobro poznato, Allah vas nagradio, da mi ne možemo vama dati ništa više nego li lijep savjet, inša Allahu Teala. I da se trudimo da se potpomažemo na dobročinstvu i bogobojaznosti. Jer ne bi želeli, ne dao Allah, da zbog neke naše riječi, jel da ovdje do, da se nesporazum između supružnika još više, više poveća pa da to rezultira ne dao Allah jel da rastavom braka la se mahala daleko od toga znači daleko od toga nego mi kažemo ono što je poslanik alihi salatu wasalam govorio kada bi ljudi stali pred njega da se sude iako ovo nije sud iako ovo nije e, šerijaska mahkema jel da iako dotična sestra nije E, ono išlo u krajnost i tako dalje i tako dalje. Ona je samo pita da li može, jel da, a nije ono tvrdila da bi htjela i tako dalje, jel da, jer vidi se na kraju pitanja da ona potencira jel da, da li ja jednostavno trebam da saburam i tako dalje, što je još jedan dokaz o tome da je ova vje, sestra sa imanom prišla e, ovoj problematici i tako je postavila pitanje. Znači opet kažemo ono što je poslanik Ali Sram govorio ashabima koji bi dolazili jel da ili ljudima koji su dolazili kod njega na sud rekao je šta innama ena bešer ja sam zaista čovjek kaže sudim vam onako kako mi vi to predočite ja sam samo čovjek sudim vam onako kako mi vi to predočite pa ako sam nekome presudio onako kako ne valja neka onoj neka, neka onaj kojem sam kojem sam u njegu korist, pre, korist presudio neka vrati pravo onome protiv koga je presuđeno jer zaista sam vam u toj situaciji presudio sa jednim dijelom džehennema. U pita, e, to jest, e, u smislu, E, da šta? Da onaj koji je svjestan da je namjetnuo, da je pogrešno nametnuo pitanje, da je tendenciozno postavio pitanje da bude presuđeno u njegovu korist, a da ovaj sa druge strane nije znao da dobro obrazloži meselu i presuđeno je na njegovu štetu, a on je u pravu, a onaj u čiju je korist presuđeno zna da nije u pravu, neka se odmah okane presude jer je na taj način sebi preuzeo dio džehennema u alijadu billah. A kadija je pred Allahom nevin i nema ništa sa tom vrstom nepravedne presude bareka lafikum. Znači govorimo o kadiji koji je pravedan i koji zna kako će presuditi. S jedne strane, a, e, a, a s druge strane govorimo o čovjeku koji namjerno, znači koji namjerno i tendenciozno plasira, plasira neku svoju ideju. Što nije čudno da se desi čak i u redovima muslimana, Allah vas nagradio svakim hajrom. Evo danas vidimo malo, malo, pa sve se nešto tuže, pa sve nešto na televiziji, ovaj tuži onoga, ovaj teži, tuži državu, ministarstvo tuži onoga, ovaj doktor tuži onu bolnicu, onaj tamo radnik tuži direktora i tako dalje i tako dalje. Jel da? Ili ubica tuži, ubica tuži porodicu ubijenog. Zašto? Zato što ja sam njega ubio, obećali su mi 10.000 eura, međutim vidio sam kasnije da on nije vredio toliko, nisu me isplatili, dali su mi samo 5.000 eura, sad tužim da porodici ubijenog da mi daju još 5.000 eura i tako dalje i tako dalje. E, ovo kažem u kontekstu E, od toga što mi živimo u nepravednom društvu, jel da živimo u društvu u koje se ljudi nadvikavaju i gdje se ne gleda u jačinu argumenata ili dokaza, već se gleda e, u to ko je sposobni govornik i ko će e, spretnije i bolje obrlatiti jel da, sudiju i onu takozvanu porotu svojim iskusnim i hitrim jezikom. Međutim, da se sad navratim, e, da se sad navratim, jel da, gore nego kad smo bili u ratu, kaže Nik, Bosanka 17, eto, jel da, to je zaključak, e, to je zaključak ovog Nika, Iako nisam bio u Bosanskom ratu, ako mislite na Bosanski rat, ali E, definitivno se slažem sa ovom izjavom wala haula wala kuvvete illa billah. Hajde kada ste rekli da gore nego kad smo bili u ratu. E, znate ko počinje rat? Rat e, nevo i rat ne počinje oružje, rat počinje jezik. Jezik je taj koji počinje rat i jezik je taj koji završava rat. Tamo negde između početka i kraja rata ima krvi, ima masakre, ima genocida, ima ubijanja, ima stradanja ljudi jel da? Oružjem kada se obračunavaju. Međutim, rat počinju riječi i rat završavaju riječi da Allah sačuva. Taib, što se ove sestre tiče, da ja na kraju samo, inša Allah, uh, jezik je taj koji uvodi u džehennem, upravo tako. Upravo tako. Uh, znači, jezik je jedan jedan od organa ili jedan od razloga koji uvodi u džehennem. Znači nije jedini i nije jedinstveni razlog zbog kojeg čovjek ulazi u džehennem. E, da na kraj samo kažemo toj sestri, ipak, pored svega što smo naveli, Barek Alafik, mi, uvijek, mi se uvijek trudimo, jel da, mi se uvijek e, trudimo, jel da, da ljude savjetujemo, saburajte u tim svojim bračnim zajednicama, ovoj sestri, ako je situacija takva kako mi je ona prikazala, jel da e, savjetujemo, inša Allahu ta'ala, prije svega da sabura. Znači, da od sabura e, taj njegov nekorektni odnos prema njoj, znači ako je situacija takva kakva je prikazana, e, sa, savjetujemo je da ne požuruje e, da donosi neke nagle odluke e, pa da napusta kuću i tako dalje jel da gospodar subhanahu wa ta'ala kaže wasbiru inna allaha ma sabirin i saburajte Allah je sa onima koji saburaju budite strpljivi Allah je sa strpljivima znači to je jedna pohvala i lijepa nagrada gospodara subhanahu wa ta'ala kada on kaže da je sa onim kojima su strpljivi jel da ili riječ je gospodara subhanahu wa ta'ala innehu men yattaqil وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين i doista oni koji se boje Allaha i koji saburaju znači doista oni koji se boje Allaha i koji saburaju zaista Allah jel da neće zanemariti nagradu dobročiniteljima Allah zaista neće zanemariti nagradu dobročiniteljima a dobročinitelji koji se spominje u ovom hadisu su oni koji se boje Allaha i saburaju. Jel da? Innama ju wafa sabiruna ajrahum bi gajri hisab ili riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala zaista će strpljivi dobiti svoju nagradu bez ikakvog polaganja računa. Znači oni koji su se Allaha radi strpili radi nečega, bit će kod gospodara nagrađeni bez ikakvog polaganja, bez ikakvog polaganja računa. Jel da? Jel da? e, ono što ja mogu kao savjet uputiti ovoj sestri jeste da e, pokušaj da sa svojim suprugom jel da e, proizvedeš jednu jedan novi način komunikacije jel da e, pokušaj da mu se približiš onom onim što e, misliš da će ga odobrovoljiti da će ga raspolažiti jel da pokušaj da nađeš možda je problem e, E, možda se problem desi u jednom trenutku kada se eto ono e, kola prepolovila između vas dvojice zbog nekog postupka koji se možda njemu nije dopao jel da međutim ne kažem sada da je samo mašala žena ta koja je kriva muškarac je ekstra on je super ne jel da jednostavno možda je njemu došao šeitan jel da možda ga jednostavno šeitan napada želi da uništi tu bračnu zajednicu pa nemoj pomoći šeitanu protiv svoga supruga, već nastoj da na ovaj ili onaj način njega odobrovoljiš ili u najmanju ruku, inša Allahu Teala, da ga natjeraš da sa tobom komunicira, da sa tobom razgovara, te da otkriješ, inša Allahu Teala, razlog tom njegovom, tom njegovom čudnom obhođenju. Vala. Voilà. Selamu alaikum rahmatullah. Selamu alaikum rahmatullah. Čujete me sada? Barak alaik. Evo, evo čini se da imamo bisera koji nas mnogo vole pa nas prekidaju. La haule ala kuvete ila min. Evo, ja sam čuo neko je... Ajo. La haule ala kuvete ila min. Hajr inša Allah. Hajran eto to je ono znači to je ono što sam ja imao reći o ovom pitanju Allah najbolje zna Allah najbolje zna subhanahu wa ta'ala da li je šehna mafi muškile da li si Selamu alaikum warahmatullahi. Selamu alaikum. Opovi, čujete me, inša Allah. Odlično. Pa dobro da ste stavili ove fesove. Vi ste ih stavili, jel da? Dobro, držite opove. Hadži Allah te nagradio, držite ove fesove. Znači, draga braćo i poštovane sestre, znači vama koji nas e, pratite jel da i koji želite da se sa nama družite e, Allah radi e, u ime našeg tima znači u ime tima Daja i Opova sobe put islam put pravde i istine znači u ime svih nas ja vam se izvinjavam i tražim halala od svih vas zbog toga što smo prinuđeni da stavimo ove crvene fesove. Znači, nemojte se uvrijediti, nije ništa na vaš račun, već jednostavno izgleda da večeras imamo ovdje goste koji, e, kojima se ne sviđa naš rad, imamo goste, nepoželjne goste svakako, kojima se ne sviđa ono što mi ovdje radimo i govorimo. Eno, potrudili su se da nekoliko puta obore sobu, meni su ovdje sve i svašta slali ovdje na prive, jel tako? Jel da i nešto od onih pitanja koje sam ja danas ovdje kao pokušao da odgovorim, e, bilo vam je jasno o kakvim se ljudima radi, jel da? Znači, definitivno imali smo večeras u sobi ljudi koji su pod direktnim uticajem e, što šijijske, što derviške, e, što ove ili one ideologije. Jel da? Tako da ovo stavljanje Fesova je radi njih, nije radi vas e, s dobrom voljom i lijepom namjerom Allah vas nagradio svakim hajrom. Šeheh Ebu Same Barakalafik, hoćeš preuzeti mik? Jazakallah her. Ja sam se malo umorio Barakalafikom. Evo vidim ovdje, hajde probaj Barakalafik, jer vidim ovdje da skoro saha ti pogovorim. Hajde probaj Barakalafik, Jazakallah khair Evo prepustiću vam mik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jel se čujemo, braćo? Jel me čujete dobro? Čuje, jel da... Ejva. Malo ko... Jel se ponavlja i kod vas malo glas? Kod vas malo glas? sad čuje bolje? Jel sad bolje? Čuje se, alhamdulillah. Taj. Jazakumullahu hajra. E, dobro, ovdje kod mene imam šejih tri pitanja. E, nisam bio od početka, dakle stigo sam malo kasnije, ali vjerovatno s obzirom da su braća prosjedila ova pitanja meni ovamo da vjerovatno nisi ti odgovorio na njih. E, imamo pitanje da li se može klanjati za habešijama da li se može klanjati za za uh, habešijama prije nego li od, odgovorimo na ovo pitanje trebamo se upoznati sa habešijama ili sa akidom vjerovanjem i ubjeđenjem dakle habešija habešije su dakle draga braćo jedna od uh, frakcija ili sekti čiji je osnivač Abdullah Harari el habashim a čija je uloga u ovom ummetu bila poput uloge Abdullaha ibn Sebe'e jevreja čiji je cilj bio da posije klice fitne i sumnje ummetu Muhammada sallallahu alaihi wasallam onaj ko uporedi ili pogleda Davo Abdullah ibn Sebe'em sa Davom Habešija, vidjet da je to u stvari jedna te ista Dava sa jednim istim ciljem. S tim što je Habešim pored dakle svoji zabludili dakle i e, pored svoje loše namjere, pored fitne koje je htio proširiti umutu Muhammada sallallahu alaihi wasallama usto dodao mnogobrojna nakaradna tumačenja koja su bila sebe da je veliki broj ljudi skrenuo sa skrenuo sa pravoga puta i sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem. Uh, Abdullah ibn Abdullah al-Habashi je došao u Libanon gdje obmanuo nemali broj ljudi koji nisu bili ni svjesni da je upravo Abdullah al-Habashi došao iz svog mjesta i svoje države u kojoj su ga njegovi sunarodnjaci prezreli i nazvali ga šejhom fitne. I nazvali ga šejhom, šejhom fitne. Što se tiče njegovog ubjeđenja ili njegove akide, akida ove skupine Habešija ima u sebi dosta stvari oprešnje Allahove knjige sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame ima i onoga što se u njihovom vjerovanju e, što se nalazi u njihovom vjerovanju a što je dakle a što je i kufr i širk koji čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere pa tako na primjer al habashi kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala dao evlijama sebebe na osnovu koji mi možemo njih doviti, to je upućivati njima dovu i tražiti od njih i tražiti od njih pomoć. Dogod kaže vjerujemo da je šteta i korist u rukama Allaha subhanahu wa rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj ko, po njegovom vjerovanju, onaj ko vjeruje da je korist i šteta u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala, ali da nakon toga upućuje dobu evlijama i traži dakle od njih i tako dalje, po njemu dakle to je to je dozvoljeno i u tome nema nikakve nikakve prepreke. Takođe Abdullah Al-Habeshi, osnivač dakle sekte Habešija je u meselama imana i kufra muržija, odakle ekstremni muržija, također kada su pitanje Allahova dželjavala imena i svojstva, on je tu od džehmija, pa tako primjer radi, Habeši smatra da Kur'an nije Allahov dželjavala govor, jer ovo svojstvo, svojstvo govora ne pripisuje Habeši, ne pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala te smatra da onaj koji je progovorio o Kur'anom, dakle riječima Kur'ana, da je uz to u stvari Džibril, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Navodići kao dokaz riječi uzvišenog innahu la qawlu rasulin kerim. To je govor i zaslanika plemenitog, to je govor, govor dakle Džibrila. Također kada govori o Allahovom dželle ala kudretu, od Allahove dželle ala e, moći, kada tumači riječi uzvišenog inna Allahe ala kulli še'in qadir doista Allah sve može Habeši kaže ovo ne znači da Allah subhanahu wa ta'ala sve može jer ova riječ s, kullun sve kaže nije općenita on nije općenita ne znači sve već kažem ona znači da je Allah subhanahu wa ta'ala qadar kada je u pitanju većina stvari a ne sve kada je u pitanju većina stvari a ne a ne sve. Jer kaže Allah nije kadar da učini zulum. Jer zulum je mumtenje. Ne mogu se Allah subhanahu wa ta'ala uradi i tako dalje i tako dalje. Pored dakle ovo vidimo, ovo su e, tako reći najopasnije stvari kada je u pitanju ubjeđenja i akida Habešija. Mimo ovih dakle postoji još puno puno drugih stvari, dakle izvidoperavanje, negiranje Allahovi Allahovih dželjavala svojstava i imena, također akida džebrija. Oni dakle džebri, a džebrije su one, oni sekta dakle koja smatra da čovjek nema izbora, da čovjek nema nema izbora i da ono što radi da je dakle prisilen da to da to radi, da je prisilen da to radi. Pa tako Habeši tvrdi da je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao kafira u njihovom kufru, jer da nije kaže bilo Allaha, oni ne bi uradili oni ne bi uradili kufr i tako dalje. Dakle, on je po pitanju kada i kadera, tu dakle džebrija, smatra da su robovi priseljeni da rade ono što rade, pa tako onaj ko primjer radi ukrade, oni kažu bio je, on je prisiljen da ukrade, onaj ko uradi zinalog bio je prisiljen da uradi zinalog i tako dalje i tako dalje. Što se dakle, e, što je oprešno akidi ahlu sunnata u džemata. Mi ovdje dakle normalno nećemo spominjati odgovor na ove stvari, ipak na ove šubhe, jer ovo nije E, mjesto zato već je cilj da ukažemo na zablude na zablude ove ove skupine. Također e, Abdullah al-Habeshi ima dosta kontradiktorni e, fetvi, fetvi koje odudaraju od onoga na čemu je, su ahlu sunne u al-đama, ja ću spomenuti neke dakle od tih njegovih zabludjeli, zabludjelih fetvi kao primjer radi njegova fetva da je pokuđeno i zapirati se vodom. Da je pokuđeno nakon dakle nužde i zapirati se vodom. Zatim također njegova fetva da je dozvoljeno obaviti namaz sa neđasetom. Ako čovjek na sebi ima neđaseta da je dozvoljeno da čovjek obavi u takvoj situaciji, u takvom stanju namaz. Zatim nakon toga dozvola kockanje, kockanja sa kjafirom kako bi se uzeo njegov imetak. To je dakle također njegova, njegova e, fetva. Zatim nakon toga fetva o dozvoli uzimanja kamate od nevjernika. Zatim također njegova fetva da nije obaveza davati zekad u ovim dakle papirnim novčanicama, novčanicama danas. Zatim nakon toga fetva o dozvoli e, kačenje, dakle da čovjek okači krst ako se, ako se boji, ako se plaši. Zatim nakon toga njegova fetva o dozvoli da žena bude nepokorna svome svome mužu. Njegova fetva da je ženi dozvoljeno da izađe e, namirisana, dakle okićena i tako dalje i tako dalje. Zatim njegova fetva o dozvoli rukovanja između muškarca i žena. Fetva o dozvoljenosti htilata, miješanje između muškaraca i žena još puno, dakle drugi fetvi iznimnih ili šar, fetvi koje su oprešne, Eh, Allahu knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kao i onome na čemu su učenjaci ahlu sunneta wal jamaata. Stoga kažemo, onaj koji je ovakvog ubeđenja kada smo spomenuli na početku prve stvari, dakle najbitnije stvari, širkijate ili kufrijate, negiranje Allahovi subhanahu tada svojstava, zatim vjerovanje da je dozvoljeno upućivati dovoe vlijama, tražiti pomoć od njih i tako dalje, onaj koji je na ovom vjerovanju i ubjeđenju nije dozvoljeno klanjati namaz iza njega, zato što ove stvari predstavljaju dijelo širka i kufra koje čovjeka izvode iz Allahove subhanahu wa ta'la vjere. Stoga ako se ustanovi da je čovjek na ovom vjerovanju, onda nije dozvoljeno klanjati za za takvim, dakle, za takvim čovjekom. Nije dozvoljeno klanjati za takvim, dakle, čovjekom. Ovo je, dakle, nešto u kratkim crtama vezano za ovu, dakle, skupinu, skupinu Habešija, iako dakle je govor o njima i njihovom vjerovanju, ubjeđenjima ili bolje reći zabudama poduži, ali smo se ograničili u kratkim crtama na neke dakle od najbitniji, najbitniji stvari, a Allah subhanahu wa ta'ala e, najbolje zna. Dobro, zatim nakon toga imamo e, sljedeće pitanje, a to je da kaže brat, ili već sestra neke daje tumače da je dijelo kufra kad muž opci u stražnicu svoje žene danas sam kaže to danas, danas sam to e, čuo reći da je to kufr dakle generalno onako kako je došlo u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem oko koje se oko kojeg se učenjaci dakle razilaze ali ako bi čovjek uzeo u obzir primjer radi da je taj hadis vjerodostojan, kako je cijenio šeha Albani, rahimeullahu ta'ala, pa na osnovu toga kaže, onako kako je došlo u hadisu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ko prize svojoj ženi, ženi u analni otvor, ta je zanavjerovao ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Ta je zanavjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Stoga ako je u, ovom, ovako spomenuo, spomenuo je ovaj hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vjerujući ili uzimajući govor učenjaka da je taj hadis vjerodostajan, ono, onda u tome nema nikakve prepreke s tim što nakon toga valja ukazati da se radi o malom kufru. Valja ukazati da se radi o malom kufru, dakle dijelo koje čovjeka ne izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Mi ovo kažemo, dakle, ako je hadis kojeg smo spomenuli vjerodostojan, iako postoji razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju vjerodostojnosti ovog hadisa, pa tako ovaj hadis između ostalog slabim ocijenili Imam Buhari, Nesain, Ebu Ali, Najsaburi i drugi učenjaci. Njihov govor je, njihove govore je spomenu, dakle, uh, Hafiz ibn Hajar u Telhisu al-Habir. Stoga, ako uzmemo ovo mišljenje, ovaj stav, dakle, ovdje nije sad mjesto e, iznošenja mišljenja jedne i druge skupine i ulažanj, ule, u, u, dakle, ulaženje u ovu oblast hadijske nauke, zato što je ovo široka dakle oblast i većina e, braće zasigurno da e, nema nekog znanja po pitanju čak dakle ni sami mi da je da ne bude dakle da su samo braće o pitanju dakle čak i mi sami dakle da je ili veliki broj nas kada je u pitanju ova nauka dosta često uzimamo dakle sud učenjaka ocjenu učenjaka po pitanju određenog hadisa dosta često možda i ne znamo koje je, e, suštin, koja je suštinska slabost hadisa, već dakle, tako idemo tako reći, učenjake u njihovoj ocjeni, njihovoj ocjeni hadisa. Ako dakle čovjek uzme, reko stav ovih učenjaka, da je ovaj hadis nije vjerodostojan, onda dakle, ne može reći za ovo dijelo da je dijelo kufra. Ne može reći da ovo dijelo je dijelo kufra, već dakle da je haram. Svi učenjaci se slažu da je haram. Svi učenjaci se slažu da je ovakav postupak, dakle, odnos sa ženom u analni otvor da je haram, svi učenjaci su složni na tome. Ali dakle, nakon toga, određena skupina učenjaka, oni koji smatraju vjerodostojnim ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve wasallame, to djelo pored toga što smatraju da je veliki grijeh, nazivaju još malim kufrom. Nazivaju još malim kufrom zbog ovog hadisa kojeg smo, s kojeg smo spomenuli. Što se utiče učenjaka koji smatraju da je hadis slab, tako dakle, oni kažu, djelo kao djelo postupak je zabranjen, ali hadis nije vjerodostojni zato kažemo za ovo djelo samo da je veliki grije a ne dakle a ne i kufr a ne i kufr što se tiče naših riječi da su učenjaci rekli da je to e, mali kufr imam al munawi rahimahullahu ta'ala e, govoreći o ovom hadisu kojeg smo spomenuli kažem u komentaru ovog hadisa el muradu anna men fa'ala hadhihi al mazkurat wastahallaha faqad kafar wa man lam yastahillaha fa huwa kafirun an ni'ma cilj ovog hadisa je kažem da onaj ko uradi ove stvari ko uradi ovu, ovu stvar koju smo spomenuli o halala o da je time postao nevjernik dakle, onaj ko halali ovu stvar odnos dakle sa ženom analni otvor da je takav postao nevjernik a onaj ko to nije ohalalio, uradi takvu stvar, bez da je ohalali, on je kafiru ni'me. ili pak onaj koji je negirao Allahovu, zanegirao Allahovu, dželle vala, blagodat, a kufru njeme, kufr njemeta, to je jedan, dakle, od termina kojeg učenjaci koriste za mali kufr. To je jedan od termina kojeg učenjaci koriste kada je u pitanju mali, mali kufr. Dakle, imamo tri termina. Prvi termin da kažu kufrun asgar, mali kufr drugi termin, a to je kufrun dune kufr. Kufr mimo kufra, to jest kufr koji je mimo ono kufra koji izvodi za Allahove dželle u ala vjere, dakle mali kufr. I treći termin koji koriste učenjaci za mali kufr, a to je kufru en ni'me ili pa kufr blagodati, negiranje blagodati, kufr, kufr dakle blagodati. To jest ovakav čovjek je zanegirao blagodat onoga što mu Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio halalijom, a to je dakle E, da ima odnos sa svojom ženom na način koji Allah subhanahu wa ta'ala propisao i dozvolio te dakle to zamijenio za način koji nije koji nije dakle koji nije dozvoljen za način koji nije koji nije dozvoljen dakle kaže imam el munavi onaj ko to ne ohalali ali uradio dakle, takvu stvar on je kafir ni'mata to jest uradio je mali mali dakle kufr, a ovdje se u ovom hadisu ne cilja dakle, na suštinu kufra, to jest ne, ne cilja se na veliki, ne cilja se na veliki kufr, a Allah dželle ve ala e, Allah dželle ve ala najbolje zna. Taib ja imam kod mene čini mi se još samo jedno pitanje. E, da li su daje i sobe islam put pravde i istine promijenili? šta po pitanju tekfira mušlika i tehakuma mislim da to da je od osnova vjera nismo ništa promijenili da dalje tekfirimo sve mušlike i da dalje smatramo da je tehakum zabranjen šeji dakle to su pitanja koja su e, došla do mene ako ti imaš kod tebe još neka pitanja na koja želiš da odgovoriš ja ću ti inša Allahu ta'ala prepustiti mikrofon jel me čuješ šeji? šeku Senes ili Salama. Izgleda da šejh nije, dakle, sa nama. Bil hajt, bil hajr. Dobro onda, braćo operatori, onda im vi inša Allahu ta'ala uh, preuzmite mikrofon ako se še ih uh, e, javi. Da, Nik je tu, vidim da je Nik tu, ali še ih izla nije ovaj trenutno prisuta, nije trenutno za kompjuterom. Vi inša Allahu ta'ala preuzmite mikrofon, pa ako šejh eventualno nakon toga ima još nešto da odgovori još na neko pitanje onda inša Allahu ta'ala e, šejh će se obratiti bi ibn ta'ala a mada već ne vjerujem da se šejh više nije odgovarati s obzirom da je već duže vrijeme odgovarao i da je podmaklo već otprilike dva sahata od kako je šejh počeo otprilike sa uh, ovim ciklusom pitanja i odgovora. Stoga inša Allahu ta'ala vi braćo operatori preuzmite mikrofone. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijedjenje kao što ga molim uzvišnog da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini Eh, što dalje od nje. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam podari ispravnost u našim riječima i u našim dijelima. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u našim riječima i u našim dijelima. Akulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa jazakum allahu khaira. Barak allahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله Selamu alaikum rahmatullah. Selamu alaikum rahmatullah. Taj, meni ovdje nešto nije u redu. Znači, mik mi pada, znači, gasi mi se ovdje, ne znam gdje smo stali, ako je to, šejh, ako si ti završio sa svojim pitanjima, ja bi, inša Allahu Teala, do večerašnje druženje privedemo kraju, inša Allahu Teala. Eta, obarek Allah fik, džezak Allah her. Znači, družili smo se skoro dva sahata večeras, jel tako, ako se ne varam? Evo. Samo moment, evo, evo, da vidim, izgleda me kontaktira neki brat eh, na arapskom. Ahi, samo moment neko me kontaktira na arapskom ovdje nešto u vezi sobe uh, ahi uh, ahi ultras uh, hel tesmeuni hel tesmeuni ketebte huna indena ejo ante min masar ja ahi ante masri jazakallah khair بارك الله فيك هذه غرفة إسلامية أخي الكريم باللغة البوسنوية حتى لو نزلنا عنك حتى لو نزلنا عنك هذه نقطة هذه نقطة آه، آه، الحمراء يعني آه، لا تستفيد لا تستفيد كثيرا جزاك الله خير إنما نحن وضعنا هذه النقطة الحمراء آه، بسبب التشويش الذي يأتينا من قبل بعض الناس لا يريدون أن يشاركون معنا في هذه الأعمال الصالحة إن شاء الله Eškuruke ala fehmike barak alafik. Eškuruke ala fehmike hi djezak allahir. Selamullahi aleke. Dobro, znači bio je jedan brat odavdje, e, malo izvana, jel da? Imali smo jednog brata koji traži da mu se skine crvena i tako dalje. Ja sam mu objasnio da i kad bi mu skinuli crvenu ne bi ništa razumio jer smo bili prinuženi da večeras postavimo ove crvene. Eto da razumijete šta sam razgovarao sa čovjekom. Allah vas nagradi svakim hajrom u ovisnosti od vašeg raspoloženja e, inša Allahu mi ćemo nastaviti sa ovim ciklusom pitanja i odgovora inša Allahu ili na svake dvije nedjelje ili na svake tri nedjelje inša Allahu i još jednom poziv onima e, znači koji e, dolaze inša Allahu ovdje E, sa nekakvim čudnim nijetima, znači ne želimo da vređamo, u svakom slučaju kome god se ne dopada ono što radimo, kome god se ne dopada ono na čemu smo, jel da, ili nam, e, ili nam vaš protest prosljedite e, ono e, kulturno i onako kako priliči, jel da, neću vas pozvati na sunet poslanika, ali i sratu se nam, jer da ste imali u obzir sunet poslanika alihi salatu wasalam, ne bi nam ovako radili, e, ne bi nam se ovako obraćali i ne bi rušili sobu cijele večerije, je tako? I ne bi u svakom slučaju e, postavljali nekakva e, pitanja putem kojih omalovažavate i vrijeđate naše daje. Znači, u svakom slučaju pozivam vas, ukoliko ste ženji razgovora, imate pitanja koja vam nisu e, E, nisu jasna, mi ćemo ih inša Allahu pojasniti ako vidimo da za tako nešto ima prostor. Ukoliko niste od tih koji žele da se ovde podpomažemo na dobročinstvu i bogobojaznosti, e, zamolilo, ja bi vas zamolio u svoje lično ime, a i u ime e, tima naše sobe i u ime sve braće i sestara koji vole ove naše međlise, E, poštedite nas, poštedite nas vaših uvrijeda i vaših napada. E, nemojte e, sami sebe dovoditi u neprilične situacije i nemojte nama također oduzimati vrijeme. A vi koji ste a vi koji ste inša Allahu ta'ala večeras koji ste se lijepo družili sa, vama, sa nama Allaha molim da vas nagradi svakim hajrom e, ostajemo inša Allahu ponovit ću se, u ovisnosti o vašem interesu, mi ćemo inša Allahu da nastavimo sa e, ovim ciklusom pitanja i odgovora. Znači, ako bude e, interes zapažen, e, možda ćemo već za dvije sedmice ponovo da se družimo u ciklusu. Ako interes bude ono malo e, zanemareniji, jel da, možda ćemo barem jednom u tri sedmice da se družimo E, ovako direktno sa vama, inša Allah. Allah vas nagradio hajrom. E, Uh, ehi, ehi Ultras, Jazak e, uh, Allah znači sa vama sam završio, Allah vas nagradio, moram preko mikrofona opet nešto da napomenem o ovom bratu ovdje. Ehi.